بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر الأحبة لو ikiwa ni يبيلي كتيك كتاب katika كدوغو أبو kidogo الوصية ومزازي kuwa mtoto wake wasia wa Abulwalid Suleiman ibn Khalaf al-Baji rahimahullah ta'ala akiwapatia watoto wake wawili lakini fil haqiqa ni wasia kwa wazazi na watoto wasia kwa mzazi namna gani atakiwa amusie mtoto wake na awe akimnasihi mtoto wake na vile vile ni wasia kwa watoto Jana tulisoma mukaddima utangulizi wa Abul Walid al-Baji rahimahullah. Leo tuendelea na insha Allah tutakuwa tukichukua kidogo kidogo biidhnillah tabaraka wa taala, ili kutoref, yani tusipate kurefusha katika kipindi hichi ambacho kwamba pengine watu wakuna shughuli kwenda wengine watakwenda kupumzika. Naam, asema Abul Walid al-Baji rahimahullah baada ya utangulizi nawaambia watoto wake wawili wa'lama alla ahada ansaha minni lakuma jueni kuwa hakuna yoyote katika watu atakuwa ni mwenye kuwapa nasiha zaidi yangu mimi niwaambia watoto wake mjue kuwa hakuna mtu atakuwa ni mwenye kuwa nasihi zaidi ya mzazi wako wala ashfaqa minni alaykuma wala hakuna mtu atakuwa na huruma na nyinyi zaidi yangu mimi mzazi wenu wa annahu laysa fil ard man tatibu nafsi an yafdhula alayya ghayrakum ghayrukuma namjua hakuna yoyote katika hii ardhi ambaye kwamba nafsi yangu iko na raha na wasaa anizidi na anishinde zaidi yenu taban mtu huwa nafsi yake yataka iwe ni yenye kushinda mwenzake katika kila jambo la kheri lakini isipokuwa mzazi mzazi huwa anahamu mwanake amzidi katika kila kheri awaeleza watoto wake jambo hilo walitambua walifahamu wala arfa'a halan fi amri ad-din wad-dunya siwakuma wala hakuna mtu ambaye kwamba mimi natamani au naridhika awe na hali bora ya kidunia na ya kiakhira kuniliko zaidi ni nyinyi wawili haya hapa Abdul Walid al-Baji awapatia watoto wake haya maneno ili wawe na thika na mzazi na hili ni jambo muhimu sana mtoto awe na thika na mzazi wake Mtoto ni fitra Allah amemjalia kuwa thika na mzazi wake, ni maumbile Allah amemjalia katika kila jambo. Mtoto kutoka na mdogo, haya ni maumbile Allah amempa awe na fitra, ni fitra ambayo kwamba Allah amempatia kuwa ako na thika na mzazi wake, ako na utulivu kwenye roho yake katika kila jambo, kwa mzazi wake ndiyo mjuzi, lakini maumbile haya yataka kuhifadhiwa fitra hii atakapokuzwa na itumike vizuri katika kumlelea yule mtoto katika makuzi mazuri lakini cha kusikitisha ni kuwa sisi huenda tukaipoteza ile fitra kwa matendo yetu na matamshi yetu matendo anayoyaona yule mtoto kutoka kwetu na matamshi anayoyasikia kutoka kwetu sawa unapozungumza na yeye sawa unapozungumza na mamake sawa unapozungumza na yoyote pale nyumbani mtoto anasikia kila akikuwa anaenda kuipoteza ile fitra na yale maumbile ya kuona kuwa babake ndiyo sehemu ya ku, kumkubali kwa kila kitu la hiya itakaniwa inavyotakaniwa ni ile fitra ikuzwe na kila akikuwa mtoto aone kwa babake ndio kiegezo kiigizo chema ndio kielelezo chema kama hapa anavyotumia hii fursa huyu Abdul Walid al-Baji bado watoto wake ni wadogo na huna wasia wapatia ili wawe na nini na utulivu na thika na yeye kwa nini hili jambo ni muhimu sana ili jambo ni muhimu ndio yule mtoto au yoyote unayezungumza na yeye akiwa ako na thika na wewe bila shaka atayakubali yale yako kwa moyo mkunjufu lakini ikiwa hana thika na wewe ikiwa ni hana budi ni kukusikiliza atakusikiliza tu hakuna vile atayakubali na tukiliangalia hili kwa watoto bila shaka watu kila mtu anajua hili lakini kwa mfano mathalan mtoto mdogo mwangalie akipigwa akichapa na mtu yote mwambie tamwambia babangu akuchapa tamwambia babangu afanye nini akupige umtisho mpiga tamwambia babangu na yule alilompiga pengine za kwa mtu mzima pengine kimaumbile labda kimwili ni amemzidi babake yeye kwa kila kitu lakini yeye amwambia tamwambia babangu sababu ajua babake ndio kila kitu na hakuna mtu ataweza kum, kumzidi baba yake katika watu haya ni maumbile Allah ameajalia kwa yule mtoto na si hivi hivi hii ni kwa maslaha na mtu ataka jambo hili na ayakuze haya maumbile kwa hivyo ukiangalia haya maneno Abdul Walid al-Baji awapatie utulivu hao watoto wake kwenye moyo kuwa yoyote nitakayo kuwafundisha nyinyi mimi ni kheri na itarajia wala hakuna vile mimi nitawatakia shari طيب alafu aendelea awaeleza wa aqallu ma yujibu dhalika alaykuma an tusikha liqawli ikiwa hiyo ndio hali basi la uchache ambalo kwamba ni wajibu kunyu nyinyi kunielekea mimi nimsikilize kauli yangu Taib ikiwa hiyo ndio hali wa mzazi yuko hali hiyo na mwanake ule upinzani wote na watu wengine baina yeye na mwanake hakuna bali mahitaji yake na matakwa yake na mapenzi yake ni mtoto amzidi katika khair za dunia na akhera ikiwa hii ndio hali basi na uchache kwenu nimsikilize haya ninayowaambia an tusikha liqawli ila qawli watattaidha biwa'dhi na mchukue mazingatio na mauidha katika haya nayo wakumbusha nayo watatafahama irshadi wa nushi na mfanye bidii kuyafahamu haya miongozo yangu na hii nasiha yangu watatayaqana anni lam anhakuma an khairin wala amartukuma bishar na muwe na yaqini kuwa mimi sija wakataza khairi wala sija waamrisha shari ikiwa hali yangu na nyinyi ni kama nilivyoeleza hakuna vile nitawaamrisha shari wala nitawakataza khairi وتسلك السبيل التي نهجتها نمفوات نجي الى انكم ميمي نمفوات وتمتثل الحالة التي مثلتها نا مو نا كما الى انكم ميمي نكون nayo حالي هني اليوم هapa معاشر الاحبه تنونا ابو الوليد الباجي نمنا انا انذا nasiha yake na nani na watoto wake kabla kuwaeleza kuwa yeye ataka kwao wamsikilize wamfuate wamuige kwanza aliwaeleza jambo muhimu ambalo kwamba ni la kuwawajibisha wao wayatekeleze hayo kwa mimi ni mzazi wenu na nyinyi ni chimbuko langu mimi mimi ndio asili yenu kwa hivyo hakuna vile nitawatakia shari wala nitawakataza kheri na hakuna mtu ambaye kama anataka anizidi kwenye kheri ya dunia na akhira zaidi yenu nyinyi kwa hivyo ni wajibu mnisikilize wajibu mnifuate utekeleze msikilize nasiha yangu muigize ile hali niko nayo mimi hapa tapata faida upande miwili upande wa kwanza ni kwa mzazi kwa mzazi atakafahamu yule mtoto atakuwa namna yeye alivyo mtoto atamwiga yeye alivyo kwa hivyo kwanza ni afanye bidii mzazi awekwe kwenye hali ya istiqama yeye hii ndiyo chanzo na ndiyo hatua ya kwanza kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekuweka wewe ni kiongozi kwa yule mtoto na wewe ni kielelezo kwa yule mtoto upende ukatai wewe ni kielelezo kwa yule mtoto kwa hivyo bila shaka hakuna mzazi amtakia mtoto wake shari, hata kama mzazi yeye mwenyewe miondoko yake yaizatokezea ikawa si mizuri, lakini qat'an haridhiki mtoto wake awe vile kabisa. Ataka mtoto wake awe na mwendo mzuri. Tulifahamu hili kuwa naam, hivyo ndivyo unavyotaka, lakini haivi unavyotaka, itakuwa ulivo itakuwa ulivo kwa sababu mtoto husoma zaidi kwa matendo zaidi ya kusoma kwa kwa maneno kwa hivyo ni muhimu mzazi afanye bidii yeye kwanza arakibike na hilo tutaliona mbele Abul Walid al-Baji awaelezea watoto wake hali walionayo familia yao hali yao ya kidini ni gani طيب kwa hivyo hili ni jambo muhimu sana mzazi afanye bidii awe kwenye istiqama na kama vile mzazi atakaniwa awe ni kielelezo na awe ni mwalimu kwa wale watoto na watoto wamsikilize kama vile Abul Walid al-Baji anavyowaambia watoto wake kuwa ufuate mwendo wake kwa hivyo labda uwe na mwendo wa istiqama kwenye dini sawa ni kwenye masaili ya aqida sawa ni kwenye masaili ya ibada sawa ni kwenye masaili ya akhlaq sawa ni kwenye masaili ya muamalat kila mtu afanye bidii qadri alistitaa kwa kadri ya uwezo aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala naam la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha hili ni jambo ambalo kwamba ni musallam Allah hamkalifishi mja isipokuwa uwezo wake lakini kuweni na yaqini kuwa Allah atamuuliza kila mtu kulingana na uwezo wake hii aya ina ufahamu mara mbili inaofahamu wa kwanza ni almantuq yale matamshi yenyewe yalivyo Allah hamuulizi mtu wala hamkalifishi mtu zaidi ya uwezo aliyompa ikiwa Allah hakupa uwezo wa kitu fulani hawezi kukuuliza wala kukuhesabu na kitu hicho abada ahadi Allah kuchukua lakini aya mafhum ya aya kuna ile ni mantuq na mafhumu yake ni kuwa utaulizwa kwa kadri ya uwezo uliopewa kwa hivyo ikiwa hiyo ndio hali kila mtu afanye bidii kadri ya uwezo aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kufikia kwenye istiqama khatwa ya kwanza khatwa ya pili ni kumuongoza yule mtoto sasa kwa ule mwendo wako uliofuata na matamshi yako utakayozungumza naye jambo la pili kwenye hili kwenye hichi kifungu ni kuwa cha msingi ni kufuata nini ni kufuata haki na cha msingi ni kufuata elimu iliyokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hicho ndio cha msingi kwa hivyo madamu watoto ni wakufuate wewe fanya bidii uwe kwenye haki fanya bidii uwe ni mwenye kufuata al-ilm alladhi anzalahu Allah na hili ni jambo muhimu sana Allah subhanahu wa ta'ala alikuamrisha kufuata alisemaje ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya hili ni jambo muhimu sana maashara alahiba wallahi dini si kitu cha mchezo wala cha binadamu kila mtu kutumia akili yake abadan lidhalika wema waliotangulia walikuwa wasema man istahsana faqad sharra anayependekeza pendekeza huyu huwa ameweka sharia kwa nini kwa sababu la kufuata niliyoteremka si iliyopendekezwa na akili za mtu kama alivyosema Allah ittabi'u ma unzila fuateni kile kilichoteremshwa ilaikum kwenu nyinyi min rabbikum kutoka kwa nani kwa Mola wenu kwa hivyo hii ndio mizani ya kila mtu sawa amesoma sawa hakusoma هل هذا مما أنزله الله في كتابه أو في سنة رسوله hili ndo swali nauliza je hili Allah ameteremsha kwenye kitabu chake au kwenye sunna mtume wake naam tayeb ikiwa la na wewe sema la hadha kwa sababu gani kwa sababu Allah mbele asemaje wala tattabi'u min dunihi awliya wala msifuate vingine vyovyote kinyume na yale aliyoteremsha kutoka nani kwa Mola kwa hivyo hili ni jambo muhimu sana uwe kwenye nini kwenye haki wal haq ni ile iliyoteremshwa kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa haikutoka kwa Allah si haki abada. Wa qulil haqq min rabbikum, sema haki yatoka kwa Mola wenu, na ikiwa haitoki kwa Allah si haki taban, kata hiyo tayeb Kwa hivyo hapa mzazi awe na bidii katika hili jambo, na hii ndio mizani ya pekee tayeb Na unapokuwa kwenye haki, basi ujue mtoto wake akukufuata atakifuata haki, na ndio inavyotakaniwa lakini unapokuwa uko kwenye kinyume na haki akikufuata mtoto atakufuata si kwenye jambo mnakuwa si la kufuatwa na haitakiwi hivyo na kinyume chake pia ni vile vile ikiwa mtoto amesoma mtoto wako طيب Allah amekuwezesha umekuwa ni sababu umesimama mpaka yule mtoto amesoma amejua dini yake amekuwa sasa ni alim ajua basi pale haki ni wewe kumfuate nani yule mtoto si kwa kuwa eti yeye ni mtoto ni kwa kuwa yeye ana elimu wewe hauna elimu ile na ile yote yarudi katika fadhila ambazo kwamba Allah amekujalia wewe ni mtoto wako kwa sababu mtoto atakapokuwa atakaposoma atakapofikia sababu ndani mzazi wake kwa hivyo mzazi unapomfuata mtoto unatakiwa uwe na nini na saatu sadr na furaha kwa kuwa mimi namfuata mtoto wangu katika elimu ambayo kwamba ni natija ya amali yao natija ya amali yao kinyume na pengine baadhi ya wazazi humsomesha mtoto wake mtoto akafikia alhamdulillah akasoma mpaka akamzidi yeye akirudi mtoto akaanza kumwekea ushindani sasa mimi babako utaniambia nini wewe mimi nimekuzaa wewe la hiyo itakanini hivi kama ulivyomsomesha kuwa na upunjufu wa kifua kufuata kwa sababu inavyotaka nioni kufuata haki na mwenye elimu ambayo kwamba amemzidi mwenzake kwa elimu ndio afuatwe si umri au ukubwa au uzee na haya twayaona katika mazingira wengine hupatikana msukumano baina mtoto na na mzazi hasa mtoto akiwa amesoma na akaja akafahamu kwa kuna baadhi ya mambo tufanya si si sawa hapo kwa kuna si urahisi angalia Allah subhanahu wa ta'ala atueleza baina ya mtoto na mzazi kwenye hili طيب Allah subhanahu wa ta'ala atueleza kisa cha nani nabii Allah Ibrahim yeye na babake amwambia babake nini ya abati amuita kwa mwito wa ihtiram hakumwambia ya abi eh babangu la ya abati ni uslubu wa lugha ya Kiarabu ni talattuf talattuf yani kutaka kuchukua huruma ya yule baba wewe babangu mimi طيب kinyume kumwambia mtu ewe baba au ewe babangu mimi طيب yani ikiwa wewe ni babangu mimi hakuna vile nitakutakia mimi nini shari ikiwa mimi a'taz kukuita wewe ni babangu vipi nitakuelekeza kwenye mambo ambayo kwamba hayalingani atumie uslubu wa nini watalatufu na kutaka ile kumvutia huruma babake amwambia inni qad jaani min alilm ma lam yatik fattabi'ni ahdika siratan sawiya mimi imenijia mimi elimu ambayo kwamba wewe haikukuijia basi nifuate ni kuongoza njia ya sawa angalia hii aya kwamba inni qad jaani min alilmi ma lam yatik mimi nina elimu ambayo kwamba wewe hauna elimu ile kupewa wajibu fattabiani hapa ikageuka ikawa mzazi amfuata nani mtoto sababu nini mtoto ana elimu ambayo kwamba hana nani mzazi kwa hivyo hivi ndivyo inavyotakaniwa iwe mara nyingine hubidi igeuke kwa mujibu wa hali mzazi awe ni mwenye kumfuata mtoto wala asitoe hoja akamwambia mbona wazazi wetu hatuwaona la hujja ni ilmu madamu atabainisha elimu basi ni wajibu mzazi amfuate kama vile mzazi anapokuwa kwenye haki ni wajibu mtoto kwa nini afuate lakini lazima mtoto achunge adabu yeye na mzazi wake adabu ya kuzungumza kama angalia huyu ni nabiiullah na babake si muislamu kama kafiri lakini vipi achunga nini adabu ya kuzungumza na babake, bali mpaka baada alipomkataa babake akamwambia nitakupiga na mawe. Kile jawabu lilikuwa mzito, azungumza naye kwa lugha ya kujipendekeza kwake, jawabu ikawa mzito, mwisho mwa nini? Saastaghfiru laka rabbi, hajakatazwa bado, amwambia nitakuombea maghfira kwa Mola wangu yani mtoto takaniwa awe na nini na ihtiram na lugha ya heshima na lugha kujipendekeza kwa mzazi ndio ni akubali mzazi hasa ikiwa mzazi ni Muislamu hata ni baba aula ikiwa nabii Allah afanya haya yeye na babake kwa kwamba hakuwa ni Muislamu Azar hakuwa Muislamu babake Ibrahim lakini azungumza naye kwa uslubu wa adabu naam endelea Abu al-Walid al-Baji rahimahullah ta'ala أوانبي وتتواك واعلم أننا أهل بيت لم يخلو بفضل الله ما انتهى إلينا منه من صلاح وتدين وعفاف وتصابن جويني أوانبي وتتواك سيسي ني nyumba ambayo kwamba yani aweleza ile nyumba yao ukoo ni nyumba ambayo kwamba kwa fadhila ya Allah haijakosekanwa wema ndani yake kutoka mababu zenu hakujakosekanwa wema ndani yake min tadayyun min salah wema wa tadayyun na kushikana na dini wa afafin na kuwa na heshima yani kutofanya mambo machafu طيب watasawun na kujilinda na mambo maovu asema fakana banu ayub ibn warith afa allah anna wa anhum ajma'in jadduna Sa'd miongoni mwa ukoo wenu wa hunu banu ayub bani ayub ibn warith Allah asema wasamehe wao na sisi sote asema ni babu yenu walikuwa miongoni mwao nani Sa'd babu yao Sa'd awaelezea hasa katika kulingana awatajia wema wa wazazi ili waufuate طيب امامبيه بابو ينو سعد ثم كان بنو سعد كيشا واتو سعد وكاوا ناني ني سليمان وخلف وعبد الرحمن واحمد طيب بابا ياو مmoja واو خلف نعم زاو سليمان نعم، عبد الرحمن لأحمد نعم، هاوا وليكون ني كاتكا وكو ناني وبني سعد وكان اوفر الصلاه يعني واتو وليكون ني واتو ويمه امبيه واتو وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد في جدكم خلف في جدكم خلف فتك هوا هوا ني وين بابوياكي طيب بابوياكي باباكي baba yao ni Suleiman watoto ndio wanaopewa wasia Suleiman ndio Abul Walid Al-Baji aliandika hichi kitabu awaambia hawa watoto wa Saad mmoja wao ni babu yenu Khalaf na wote walikuwa wema lakini aliyokuwa na nasibu kubwa sana ni babu yenu nani Khalaf babu yenu Khalaf walikuwa na sehemu kubwa sana ya tadayun ya kuwa na dini na wema na kujikinga asema وكان أوفر الصلاح والتدين والتورع والتعبد نكون بدي katika kufanya ibada ni babu yenu Khalaf jaddukum Khalaf وكان مع جاهه وحاله واتساع دنياه munqabidan anha pamoja na ukunjufu alimkunjulia Allah wa dunia yani alikuwa na ukunjufu wa dunia alikuwa na mali babu yenu lakini pamoja na hivyo kana munqabidan ani dunya alikuwa ameikunjia dunia amejikunja yeye kwenye dunia hakujifungua kwenye dunia pamoja na kunjufu, bimaana hakuielekea dunia na kuipapia dunia. Yeye alikuwa ameelekea kwenye ibada na taat na pamoja na kwa Allah amemfungulia dunia. mutakallilan minha, alikuwa ni mchache wa dunia, yani dunia ile iliyokunjuliwa na Allah kimatumizi yake ni machache, na sehemu kubwa ni matumizi ya kwenye taat na kuitumia kwenye njia nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala thumma aqbala ala alibada akawa ameelekea babu yenu kwenye ibada kukithirisha ibada wal alikuwa ni mwingi wa kukaa msikitini kufanya i'tikaf ila an tuwfiya rahimahullah mpaka akafikia akafa kwenye hali hiyo Allah mrehemu kisha waelezea ndugu maami zao sasa ndugu zake yeye nani Suleiman ambao kama ni maami za hawa watoto awapa mifano ambia thumma kana banu khalaf ammakuma kisha wakaja watoto wa Khalaf maammi zenu Ali wa Umar wa abukuma wa ammakuma Muhammad wa Ibrahim nimewataja kulingana na nini na umri wao طيب alafu awaambia falam yakun fi a'mamikum hakukuwa na mmoja katika maammi zenu illa mashhurun bil hajj wal jihad was salah wal afaf isipokuwa utapata alikuwa mitangaa kwa mambo ya khairi haya ametangaa kwa kufanya haji sana waljihad na kufanya jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala والصلاح na wema والعفاف na kujistiri na kujikinga hatta tuwfiya minhum ala dhalika afa Allahu anna wa anhum mpaka wengine wakafa kwenye hali hiyo Allah awasamehe wao na sisi hapa maashara lahiba tupata funzo gani tupata funzo kuwa kielelezo au katika nguzo kubwa sana za watoto kuwa wema na kutengea ni mazingira ya nyumba mazingira ya nyumba mazingira ya nyumba maashara alahibba yana mchango mkubwa sana katika kuwakuza watoto kwa hivyo ni jambo kubwa na ni muhimu mzazi awe na bidii kurekebisha mazingira ya nyumba awe na bidii kurekebisha mazingira ya nini ya nyumba yeye mwenyewe mke wake kama kuna ndugu zake kwenye nyumba huwa kuna nasiha daiman wa abadan billati hiya ahsan kwa, kwa wema kwa uzuri si kugombana la nasiha lengo lake ni kutengeneza na kurekebisha si kuleta farakano ha, kwa uzuri na mtu kutokata tamaa kila leo kuzungumza, ukiona baya walikataza, ukiona jema walihimiza, ala aqalli taqdir. Hata kama kutakuwa na hali nyingine siza kuridhisha pale nyumbani, watoto wako watainukia wakikuona wewe wakataza mabaya, waamrisha mazuri, hata kama kuna hali siza kuridhisha. Asa hili litakaa katika sehemu ya kukinga ile hali sio nzuri pale, isije ikawaathiri nani watoto kwa sababu watoto wao na baba akataza yale mambo yako na alhamdulillah tumomba Allah stara na tuongoze na turakibishe hali kiujumla hakuna kutoa kiujumla katika jamii zetu siku hizi kila kila mtu tuzijua katika majumba yetu ni ngumu kusema kweli si hali rahisi lakini Muislamu hakati tamaa, ni rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu hachoki kusimama na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, hadha huwa afanye bidii majumba, yani taja leo utakayokutaja, pengine utakayokuyataja hutokosa kwenye mengi katika majumba, nyimbo, matusi, nini sababu watu kwenye nyumba si wewe tu mzazi ya? kuna watu kadhaa kwenye nyumba na sisi wenyewe pia hali zetu si, si za za kuridhisha vile kiasi tutajipatia tazkia la lakini twafaa tusimame tufanye bidii tusimame wima katika kujirekebisha sisi wenyewe kwanza na kurekebisha pale nyumbani ili kuandaa mazingira ambayo kwamba yatakuwa ni msaada mkubwa wa watoto kuwa wazuri kuwa wema na ikiwa mazingira yale hayatofikia hali ya kuridhisha upande hunu, basi tuandae kinga ya kupambana na ule ubaya wa mazingira uliopo. Nayo nini? Kwa kuwa wewe daima usimame na haki ya Allah kwenye familia. Watoto wakiinuka, wainuke wamwone mzazi wao ni mwenye kusimama na haki ya Allah kwenye familia. Naam, aendelea al-Baji yasema wakaannani lahiqun bihim wa waridun alayhim watoto na kama mimi hivi ninavyohisi hali iliyo na fuatiliza ndugu zangu washakufa na mimi niko nyuma na wafuata, awaambia watoto wake wayasiru al-amru ilaykuma, alafu hali na amri ya ukoo huu utakuwa ni nini? Ukoo ume, umebaki, lakini wakati ule walikuwa ni mababu zetu wakafa ukabakia ukoni ni maami zenu washakufa nimebakia mimi na mimi niko mlangoni wa kaburi mtaondoka utabakia ukoni nyinyi awabebesha masulia ya familia nzima watoto na hili ni jambo muhimu sana maashara lahiba watoto kutoka wadogo wafundishwe kubeba masulia watoto wetu tawakuza bila ya mafunzo haya mtoto huinuka daiman yeye hajali chochote kwenye dunia yake, ajua baba mama yuko, hajali chochote kwenye dini yake, hajabebeshwa masuhulia, hajali chochote kwenye jina la familia, familia zisitajike kwa uovu. lao watoto watabebeshwa masuhulia, kwa kuwa wewe ndiyo familia. Ukifanya maovu umenasibisha maovu kwa nini? Kwa familia na jamii. Ukifanya mema umenasibisha mema kwa familia na jamii. Wabebeshwa haya masuhulia Taib ndo awaambia mimi naondoka, maami zenu washakufa, itabakia mwisho itakuwa familia yetu Banu Khalaf wakitajwa, ni nyinyi mtakaoyafanya tanasibishwa kwa Banu Khalaf. Taib, na watoto wafundishwa haya, awaambia fala ta'khudha ghaira sabili, basi msifuate isipokuwa njia yao hii iliyokuwa njema niliyowaelezea, msifuate njia nyingine mkaja mkaharibu. Taib wala tardaya ghayra ahwalihim wala msiridhike na hali isiyokuwa hali yao mkenda mkafuata hali iliyo duni طيب fuateni hali iliyo ya juu fa in istata'tum ziyada mkiweza kuzidisha zaidi ya hali mlioipata iliyoachwa na waliotangulia katika ukoo hunu hali ya wema taban mtu uchukua upande mzuri ikiwa huwezi wewe kufuata kufanya zaidi ya pale basi ala alaqal usiuvunje na usiuharibu uzuri wa ile ule uko wako ubakie ule uzuri uhifadhi na ikiwa waweza kuzidisha basi hadha huwa alwajib ndio waambia fa in istata'tum ziyada mkiweza kuzidisha wema fali anfusikum tumahidan pamoja na kuwa itakuwa ni jina la familia mtakuwa mhifadhi heshima ya familia lakini mjue mwanzo na mwisho mwajitengenezea nafsi zenu naam itabakia pale banu khalaf tutajika kwa wema hawa mashaallah kizazi baada ya kizazi ha lakini يوم القيامه hutamnufaisha mwingine isipokuwa wewe mwenyewe yatakunufaisha wewe kwa hivyo kando na kujua utajenga familia katika jina lake na kutajwa kwa vizuri ujue utakunufaisha wewe na ukiharibu ujue pia utadhurika ni nani ni wewe wale wengine katika familia hutawadhuru kwa maovu yako wewe ingawa jina hapa utakuwa utachangia kuliharibu naam au aeleza hilo kumwambia, uh, asema fali anfusikum tumahidan wala tabniyan mwaijengea nafsi yenu kwa yale matendo yenu kesho ya kiyama kama ni mazuri mwaijengea mazuri kama ni maovu mtajijengea maovu wa illa basi ikiwa hamwezi kuzidisha mazuri zaidi ya yale mlioyapata fala tuqassira an halihim musidunishe ile hali yao mkena mkichukua hali ya duni zaidi طيب kwa hivyo haya ni baadhi machache ambayo kwamba tumeyapata katika wasia hunu wa Abul Walid al-Baji na tufanye bidii kuyatekeleza hata kama tutatoka na moja katika haya tufanye bidii kuyatekeleza na kujichunguza maisha yetu na kujiwekea mipaka guidelines za kufanya wewe ukumbuke hili unapozungumza na mtoto ujenge na uikuze ile fitra ya mtoto fitra gani maumbile ndio fitra mtoto ameumbwa na maumbile ya kumwona mzazi wake ndio kielelezo ndio kila kitu ndiyo mfano bora basi maumbile haya uyapuuze uyapuuze kwa yule mtoto bimaana uwe hakika ni hivyo kwa sababu mtoto kila akikua hasa upata fahamu anapomwona mzazi wake kwenye hali duni ah kumbe babangu ni hivi la lakini kila akikua aona naam vile vile alipokuwa yeye akifikiria mdogo ndivyo hivyo amona babake ni mtu wa istiqama ni mtu wa sawasawa ni mtu wa dhulumu mtu ni mtu anyanyasi mtu ni mtu kwenye mambo ya khairi yuko mbele ni mtu kwenye mambo ya shari yuko kando ili fitra ya yule mtoto iinukie ni hiyo hiyo tayib ujaribu kurakibisha mazingira ya nyumba kwa sababu wewe utakapofundisha na mazingira pia yafanya nini yafundisha jaribu kuyarakibisha kuanzia na wewe mwenyewe na wale walioko pale kwa wema na kwa uzuri ukaona mazuri ukayahimiza ukayakuuza ukaona maovu ukayakataza kwa njia mzuri taib namna hiyo alafu na watoto wakuzwe kubeba masulia ya kuhifadhi uzuri na wema wa utaji wa nini wa jamii na wa familia kwa kuwa mjue familia ni bebe unapokuwa mwema utanasibisha wema kwa familia unapokuwa muovu utanasibisha uovu kwa familia na familia ni wewe usiposimama wewe na haya masuhudia ujue hakuna mwingine atakaye usimama na vile vile jamii na zaidi ya hapo Uislamu kwa sababu wewe angalieni leo Uislamu ulivyokuwa mzuri lakini wasiokuwa Uislamu wachukua sura ya Uislamu kupitia kwa nani matendo ya Waislamu matendo ya nini ya Waislamu wanapona Waislamu wafanya hivi angalia umeona dini yao pamoja na kuwa Uislamu hauamrishi wala yale maovu bali inayakataza na vile vile wewe mtakavyomfundisha mtoto wako unapoondoka watu watamhukumu watahukumu wewe angalia huyo mtoto nani wa fulani vile anavyo anavyofanya haya mtoto anaelezea kwa kuwa wewe lazima ubebe hili jukumu ujue wewe ni masuhulia ni mdogo naam afundishwe wakiwa wadogo sisi husema ah mtoto mdogo akaongeleshwa kimtoto toto la mtoto aongeleshwe kiutu uzima aongeleshwe namna ya kubeba masuhulia ainukie akuzwe kwenye hali hiyo na tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie na atusilihishe sisi na vizazi wetu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم